حدیث چلو یکم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا استعذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرگاه زن شخص برای رفتن به مسجد از او اجازه خواست منع نکند جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما مسلمان ها را بالخصوص ها را فرمان می دهد امر می کند که ای مرد وقتی که همسری تو از تو خواهش می کند برای مسجد رفتن تو ممانعت نکن تو اون را از مسجد رفتن منعش نکن ان حدیث از کتاب صحیح بخاری